Jau? Na ką, labą vakarą. O, tiem penkiem, jau septyniem, jau aštuoniem žiūrovom, jau devyniem, o jau dvylika, vienu žodžiu žiūrovų jau mes turime, yra su kuo kalbėtis. Taip, šį vakarą, mėlyjei mano, kurie dabar mane matot, mes darome eksperimentą. Tokia pogrindinė televizija, vienu žodžiu. Šalia manęs sėdė Kazimiras Juraitis, Kazimirai pasirodykit žmonėm. Pasirodykit. Iki A, aš tai galva Kazimiro. Čia mus dar ir filmuoja, čia mūsų operatorius Kipras, čia mes, vienu žodžiu, esam visa graži kompanija. Kaip čia mums gausis bus matyti, jeigu tas turės kažkokį įdomumą ir atrakciją mes gal paskui kartosim šitos dalykus, dabar tai yra pirmas kartas, taip kad bus čia daug nesklandumų, visą tai yra suprantama. Na ir tokia tikra naktigonė mes, taip sakant, ne, be jokio valdiškumo, be jokio oficiozo, paprastai namų sąlygom, taip sakant. Ir pradžiai koks čia kazinarė pirmiausia turi dabar? Pirmas klausimas visą dieną bombardavo iš rajonų, ar Rolandas jau pasiduoda ar ne. Supratau. Tai aš atsigeriu arbatos ir atsakau. Taip, šįryt man skambino iš, neatsimenu iš kur, gal iš Lietuvos ryto televizijos ir klausė, kada mes atnešim parašus, kad jie galėtų ten ateiti ir pafilmuoti. Tai aš jiems sakau, kad jūs čia labai neplanuokit, nes yra tikimybė, kad mes tų parašų nesurinksim ir... A ką jie ten išvertė? Tai aš tiesą sakant ir negirdėjau. Žurnalistai, kaip visada, mėgsta šiek tiek papildyti informacijos šaltinį. <laughs> Gerai, kas dar? Antras klausimas, kur irgi bombardavo nemažesnį intensyvumų, tai dėl Jėvos laiško. Ten, nes tas laiškas labai gražus. Su raginimu su raginimu. Pasirašyti. Jo, pasirašyti. Tai būtų labai tas laiškas gražus ir šviesus, ir, bet kai kurie gavo po penkis ar šešis kartus. Ir kiek įniršo. Supratau. Ten... Na, žiūrėkit. Aš atsakysiu taip. E, šita rinkiminė kampanija, mano konkrečiai, tai iš tikrųjų vat, yra Kazimiero Juraičio inspiruota. Tai yra visiška žmonių iniciatyva, Už manęs nestovi jokios partinės struktūros. Mes neturėjom pinigų, saukojo žmonės, dėkui jiems ten keletą tūkstančių po tos 40 litų. Dėl to nereikia pykti, nereikia stebėtis, nes aš nekontroliuoju tų procesų. Žmonės kaip gali, taip jau stengiasi tos parašus surinkti. Tai kad jeigu jau kas labai įsižeidėt, kad ten gavot kažkokį jums ne, ne, nenorimą laišką, Na, aš ats, galiu atsiprašyti už to žmonės, kurie tą padarė, jeigu jums tas nemalonu, bet būkit ir pakantesni, ir atlaidesni, nes tai iš tikrųjų yra žmonių iniciatyva ir žmonės jau ką gali, tą daro. Ir dar sėki kartoju, aš nei Facebook'u aš vedu, tarp kitko ten dažnai komentaruose kreipiasi į mane, kad aš atsakyčiau. Aš jau ne vieną kartą sakiau, visa tai, kas yra internetiniai erdvėjai, su manim, su manim tai susiję, bet ne aš tai darau. Ir e, atskirais atvejais aš net nežinau, kas tai daro. E, gali kilti klausimas, o kodėl ne aš pats. Atsakymas yra labai paprastas. Kiekviena, ar tai būtų Facebookas ar internetinis puslapis, turi daryti arba kasdieną, kad jis būtų gyvas. Ir tada turi nuolat dalyvauti tose pokalbiuose O kadangi aš kasdieną šito tikrai žinau, šiuo metu nedarysiu, tai aš nedarau iš viso. Ir dėl to visa tai, kas vyksta internetinė erdvė, yra, nu dabar jau kaip kurio žmonės, aš bent žinau, kas jie yra tokie, kurie veda tos Facebookus ir, arba internetinius puslapius. Bet, bet, Aš manau, kad net labai tolimoje ateityje mes turėsim bent jau vieną tokį, sakykime, na jau autorizuotą internetinį puslapį, kur, kur aš prisimsiu pilną atsakomybę už tai, kas ten vyksta. Dabar žiūrėkit, aš čia turiu jau tų klausimų iš kitur. Žmogus, kaip prašo, baltas pasirašęs. Jūsų pažiūros man priimtinos, gal nuskambės visai nekukliai, bet kartais toks įspūdis, jog kiekvieną mintį perskaitėte iš mano galvos. Taip, baltai. Aš skaitau <laughs> iš jūsų galvos. Suprantat, va čia ir yra tas fenomenas. Kai aš kalbu, kad reikia balsuoti ne už pavardės, o žydėjas, už pažiūras, tai aš ir turiu menį, kad taigi tos pažiūros, kurias aš išsakau, tai yra ne tik mano galvoje. Aš esu tikras, kad Tokios pačios pažiūros gyvena daugelį Lietuvos galvų. Daugelį. Ir problema yra tame, kad tos, tos galvos niekaip viena kitos neatranda. Štai kur yra problema. Aš esu tikras, kad dauguma Lietuvos žmonių galvoja taip, kaip vat, ir Baltas, kuris rašo, ir kaip Kazimieras, ir kaip kiti čia šalia manęs sėdintys, ir kaip tie žmonės, kurie susitikimuose dalyvaudavo miestuose. Tokių mūsų yra labai daug, galvojančių tame pačiame prasmių lauke, bet bėda, kad mes ir dabar nesugebėjom dar iki galo vienas kitą surasti. Ir su tais parašais netaip jau čia lengvai sekasi, kaip atrodė pradžioj, kad bus. Suprantat, kartais reikia pakilt nuo sofos, o ne vien tik gulint ant sofos, galvo, o tas irgi galvoja taip pat kaip aš. Bet jeigu jūs toliau nežingsnio net, net žengsit tą kryptim, tai tas galvojimas ir liks niekaip ne, nerealizuotas. Ir tas pats Baltas rašo, nu mintis tai sako gerai, bet kaip jūs jas galite įgyvendinti ir panašiai. Tai įgyvendinti galima tik vienu atveju. Jeigu tos visos galvos, kurios panašiai galvoja, susivienytų į kažkokią tą tai vieningą junginį, į mūsų gretas – ir dalyvautų nu, prezidento rinkimai, sakykime, čia jau etapas matyt gal nelabai mums pasiseks, bet yra kiti, bus Seimo rinkimai. Ir nėra kito varianto. Tada nėra kito varianto. Egidijus, įterpsiu tada klausimas. Pražas. Kitas variantas galimas. Klausimus apie rinkimus ir revoliuciją. <laughs> Jis sako, kad nubalsuoja dauguma ir čia gali būti iš viso klaidingas kelias ir čia trumpinu, kai ką praleidau. Tačiau ar negalvojate, kad viskas taip tęsis Lietuvoje su politinė sistema ir revoliucija bus paskutinis šansas kažką pakeisti? Taip. Na, aš šitaip galvoju ir dar galvoju šiuo metu kaip tik Ukraina. Prieš ketvirtą mėnesių dar jiems tai atrodė labai patrauklus sumanimas padarydavo tokią revoliuciją Maidaninę, nušluoti oligarchus, kurie ten korumpuoti, nušluoti korumpuotą valdžią. Na, šiandieną mes turim Ukrainoje byrančią valstybę. Vienus oligarchus pakeitė dar didesni oligarchai, tarp kitko. E, šiandieną <laughs> ta pati moteriškė su kasa, kurią iš kalėjimo išleido, jinai ruošiasi būti prezidentė. Jeigu kas nežino, tai jinai 99 e, metais jau sėdėjo, jinai tada buvo vadinama dujų princesė, buvo viena iš turtingiausių Ukrainos žmonių, jinai pasidarė grandiozinį biznį ant dujų. Vienas iš jos partnerių šitose reikaluose buvo toks premjeras Lazarenko tuo metu, jisai sėdi dabar jungtinių valstijų kalėjime. Ir štai kuo baigėsi Ukrainai bandymas daryti revoliuciją. Sėdė Gubernatoriai pakeisti atvažiavo toks Kolomoicas iš Šveicarijos, Nepropetrovskė, vienas turtingiausių žmonių. Ir tarp kitko, apie Ukrainą mes paskui kalbėsim, bet tarp kitko dabar jau Maidanė, Kijevė sako taip, jau reikia Maidaną trečią daryti. Nes pirmas tai buvo 2004 metais, antras 14, prasidėjo 13 ir dabar aš paskui Aš manau, dar bus klausimų, paaiškinsiu kodėl, bet jau žmonės sako, reikia ir šitą valdžią versti. Bet dabar rimčiau pašnekam apie apskritai. Taip, yra iš tikrųjų problema su rinkimais ir su ta vadinama demokratija. Aš visada sakau tokią formulę, kalbant apie demokratiją. Reikia turėti iš ko rinktis. Tai vienas dalykas. Tai iš ko rinktis mes dar turim. Ir partijų būna visokių, ir va, kad ir šituose prezidento rinkimuose, nu vis tik daug žmonių yra, įvairiausių žmonių. Ir aš tame tarpe. Bet reikia suprast, ką tu renkiesi. O su šituo jau yra sudėtingiau. Ir tada, jeigu žmogus balsuoja nelabai suprasdamas už ką, kodėl, prieš ką, tai va tada ir iškyla tos problemos – su rinkimų rezultatais. Ir dėl to mes gaunam šitą amžiną tokią problemą, kad mes tik Seimą išrinkam, o tik išrinkom, padarykit apklausą žmonių, pasitikėjimas to Seimų jau yra arti nulio. Kodėl taip yra? Ir taip yra ne tik Lietuvoje, taip yra visur. Tai čia mes galėtume daryti visą šitą naktigonį iki ryto, bet, mėlyjei, tiesiog pasižiūrėkit mano monologą, kuris vadinasi kodėl mes neišsirenkam geros valdžios. Arba yra dvi, dvi naktigonės, kaip išsirinkti geresnę valdžią, vadinasi. Tai ten yra smulkiai aptartos problemos, jos pirmiausia yra susijusios su žmonių psichologija, su jų pasaulio suvokimu. Ir e, dėja, bet didžioji dalis žmonių pasaulį suvokia fragmentiškai. Ir čia nieko nepadarysit. Taip jau jie sutverti yra kompleksinio mąstymo labai retai galima sutikti pa žmonės, kad turėtų kompleksinį mąstymą. Yra tas gražus pavyzdys su drambliu. Žinot, sako, kada žmogus vienas į dramblį tokį čiupinėja, tokioje mygloje vienas straublį nutveria. Sako, dramblys tai virvė, kas nutvėrė koją, dramblys tai stulpas. O tai yra tas fragmentinis mąstymas. Arba kitą galiu duoti pavyzdį. Atsakykime, jeigu aš pasakyčiau, kad moteris ūgių yra žemesnės už vyrus. Tai būtų teiginys, kuris išeina iš didelių skaičių, iš tam tikros statistikos, bet žmogus, pavyzdžiui, koks nors vat, su fragmentiniu mąstymu, tuoj parodys man kokią nors krepšininkė dviejų metrų ir sakys, jūs neteisus. Va, jinai yra aukštesnė už daugelį vyrų. Ir šiuo atveju jis teisus. Vat šitame fragmente jis yra teisus, kalbos nėra. Yra moterų, kurios yra aukštesnis už daugelį vyrų. Bet čia yra išimtis. O pagrindinis dėsnis, pagrindinis reiškinys, tai moteris yra ūgių, sakau, ūgių pabrėžiu, yra žemesnis už vyrų. Ir tai yra va, toks, tai yra faktas iš didelio skaičiaus išeinant. Bet žmonės, e, kitas dalykas, kad dar mes viską vertinam jausmais. Kodėl mes, sakykime, visada pasiklystam rinkdami. Nu, kad ir mūsų rinkiminė kampanija. Kur čia mes, vat, pati blogiausia buvo? Utenoj. Utenoj, pats blogiausias susitikimas. Dėl to, kad jisai vyko, pirmiausia tie žmonės, kurie matyt paveikti šiandieną Lietuvos televizijos įvairiausių laidų, kad rusai mus puola ir jau nebegalima iš viso normaliai mąstyti, yra tiesiog sukeltos emocijos. Ir tos emocijos tiesiog užblokuoja smegenis, žmonės ne, nebegali mąstyti, jie nieko nebegirdi. Natūralu, nes jie yra išgazdinti, jos visą laiką nuo ryto iki vakaro ruošia karui Nu tai kaip karas ant nosies, ką tu čia besvarstysi, suprantat. Ir kiekvienas, kuris ten dar bando kažką tais tokio kalbėti, jam atrodo liaudės priešų iš karto. Ir šiaip jau. Vat mūsų dabar yra 92 žiūrovai. Tai juk visi mes savęs paklauskim. Mes sutinkam, einam gatve. Arba šiaip ateina koks nors naujas žmogus. Jis dar nieko nepasakė. Bet emocija jau yra. Sutikai žmogų, tu nieko apie jį nežinai, bet jausmas jau yra. Ir jausmas eina visada priekį ir tas mums maišo, maišo suvokti daugelio dalykų. Nu, yra ir kitas dar toks reiškinys, kad žmonės iš principo retas, kuris turi laiko turi potencijos domėtis ten finansiniam sistemom, ekonomikos kažkokiais tais labirintais nardyti. O kai tu ateini į rinkimus, tai tu turi pasirinkti būtent kryptį, kaip tu eisi tos ekonomikos labirintuose, tose finansuose. O tu nevelni tai nesusigaudai. O tai čia susijęs klausimas gali būti. Tautvydas va klausia, Dar vienas klausimas. Susitikime Vilniuje jūs minėjot, kad sekantis žingsnis bus politinės partijos kūrimas. Jis susirinks kritinė masė žmonių, kaip minėjot, bent 2000. Tačiau partijai reikia tik keliasdešimties žmonių. Kokia funkcija būtų visų tų likusių žmonių? Gal galėtumėte šiek tiek išplėtoti šią mintį? E, Neteisus šis žmogus. Bet aš dar dėl tų rinkimų. Dėl to rinkimai visur, visose valstybėse yra sudėtingi, Jie dažniausiai nuvelia tuos žmonės, ypatingai tokius protingesnius, jie nuvelia visur. Ne tik Lietuvoje. Čia nedarykim klaidos, kad čia yra tik Lietuvos e, tokia įda. Jis yra visur. Žmonės yra visur vienodi. Ir dėl to, a, yra dar kitas dalykas. <laughs> Žiūrėkit, mes daugelį sustikimų, aš duodu tą pavyzdį, kad jeigu du žmonės ateina į, į rinkimus ir vienas labai gražiai žada, ir gražiai siūlo daug pinigų, o kitas klausia, iš kur tu gausi tos pinigus. Žmonės nubalsuos už tą, kuris žada, nes jis kažkokią viltį gražią siūlo ir taip toliau. Ir dėl to pati visuomenė verčia politiką meluoti. Prantat, kaip išeina. Mesgi įsitikinom važinėdami, o ir dabar po Lietuvą. Žmonės nori girdėti pasakas. Jiems reikia iliuzijų, gražių žodžių, tokios, kad juos užliuliuotų, sukeltų kažkokius tokius gražius jausmus. Ir visiškai nesvarbu, tai realu, nerealu. Ir suprantat, kada dauguma žmonių tokie, o dauguma yra tokie, dar sėki kartoju, ne tik Lietuvoje. Tai dabar įsivaizduokit, tas, kur, tas politikas, kuris nori rezultato savo, savo, jis tiesiog nori būti išrinktas. Jis žinodamas, ko žmonės nori, jis ateina ir šneka jiems tai, ką jie nori girdėti. Ir dabar, o paskui visuomenė kaltina tuos politikus, kad jie meluoja, bet jūs <laughs> patys to ir nori. Ir gaunasi paradoksas, visuomenė pati verčia politikus ne tai, kad meluoti, bet, sakykime, kalbėti tokius tuščius žodžius, už kurių nieko nesto, neslyvi. O jeigu tik tu kalbi konkrečiau, tada tu iš karto sukeli pasipriešinimą, kyla aistros arba net nu, tokios aistros kaip e, Utenoje. O dabar dėl tos partijos. Kodėl reikia 2000? Dėl to, kad kiekvienose rinkimuose, kiekviena partija norinti dalyvauti rinkimuose turi atnaujinti savo narių sąrašą ir jų turi būti 2000. Anksčiau reikėjo tūkstančių, dabar reikės dviejų tūkstančių. Kitaip sakant, jeigu tu nori dalyvauti rinkimuose, ar tai būtų savivaldybės ar Seimo rinkimai, tu turi parodyti, kad tu turi ne mažiau kaip porą tūkstančių veikiančių narių su visais ten adresais ir asmens kodai. Taip kad jokių būdų ne 40-50. Kitas dalykas, kad taip, paskui vadovauja tai organizacija visada ten valdyba ar, ar taryba partijos ir ten jau gali būti. Ir yra gerokai mažiau žmonių. Bet čia, čia jau valdymo dalykai. O šiaip, kad politinė organizacija galėtų būti užregistruota ir dalyvauti rinkimuose, jinai turi turėti minimum porą tūkstančių žmonių. Bet aš manau, kad jų Lietuvoje yra dešimtis kartų, jeigu ne šimtus kartų daugiau, kurie galvojam panašiai. Bet kažkaip vat, dėl tų visų priežasčių, kaip sakiau, ir dėl tingumo, ir dėl galvojimo, kad kažkas už mane kitas padarys. Mes, taip sakant, ne, nelabai, nelabai norim prisidėti, manydami, kad kažkas tai kažkaip tai už mus padarys. Ir dėl to turim tą rezultatą. Kas dar? Yra Tomo klausimas ar išvis įmanoma stabili pusiausvyrą politinių jėgų valstybė esančiai tarp rytų ir vakarų, būtent tokioje vietoje kaip mes? O, čia. Čia klausimas, taip, čia labai sudėtingas klausimas. Pirmiausia, tarp rytų ir vakarų. Mes dažnai sakom taip, dabar patys savo, reikia grįžti į vakarus. Girdit, ar ne? Nu dabar, kiek čia mūsų jau yra 109 žiūrovai. Vat aš klausiu 109 žiūrovų, pasakykit man, kada Lietuva buvo su vakarais. Kada mes buvom tie vakarai? Nu, prisimenam istoriją. Mes kariavom su kryžiuočiais, tai mes kariavom su vakarais, mes nebuvom su jais. Mes buvom centrinė, vidurio Europa, rytų Europa, o vakarų Europa pas mus atėjo su kardu. Žalgerio mūšis, tai buvo sustabdyta ilgam tokia jau, buvo jau tokia agresyvi vakarų invazija į mūsų teritoriją, bet sustabdė ją kas? Sustabdė vidurio ir rytų Europos jungtinės pajėgos. Toliau, 16 amžius švedai, 17 teisingiau, švedai. Paskui 18 Žespospolita pasidalina Rusija, Austro-Vengrija ir Prūsija. Bet mes vėlgi tai nebuvom vakarų dalis. Čia aš ne dėl to, kad nėra problemos tarp to mūsų buvimo tarp rytų ir vakarų. Bet šiaip mes taip metam šūkiai. Ot, reikia grįžti į vakarus. Mes niekada vakarais nebuvom. Išskyrus, nu gal 20 metų smetonos laikų. Galbūt va šitą laikotarpį būtų galima pasakyti, kad mes buvom su, su, su vakarų Europą susiję. O daugiau visa kita istorija tai yra vidurio ir rytų Europos. Ir aš sakyčiau, kad čia yra viena iš Lietuvos problemų didžiausių. Mes norim būti tais, ko niekada nebuvo ir ko būti, mano manimu, negalim iš principo. Mes norim būti kažkuo kitu, ne tuo, kuo esame. Mes e, apsimetam vat, būtent, kad mes esame kažkokia vakarų dalis, nors niekada to vakarų dalim nebuvo. O buvom va šito rytų ir vidurio Europos regiono dalis. Ar tai būtų Žeskos polita, kada mes buvom su Lenkais, su, nu, su dabartiniais Baltarusiais, nors jie tada ten irgi buvo tokie greičiau jau lietuviai negu, negu kaip mes dabar jau suprantam. Su tais pačiais ukrainiečiai. Kas tai buvo Žeskos polita? Tai buvo nuo jūros iki jūros. Tai buvo Lenkai, dabartiniai ukrainiečiai, dabartiniai baltarusiai ir mes. Suprantat kaip? Tai vietoj to, kad mes šiandieną norėtume būti vat, su tais žmonėmis, mums net mintis netėjo niekada į galvą. Jau kada sugriuvo Tarybų sąjunga, net mintis netėjo į galvą jungti su tais žmonėmis, su kuriais mes istorijoje visada kartu buvo. Mes kažkodėl užsimanėme tapti vakariečiais. Nu, Mėlyjei mano, kiek čia jūsų jau yra? 118. Aš manau, kad ne vienas iš tų 118 važinėdamas po Europą man pritars. Aš ten būdamas, nežinau, aš kaulas mėginimis jaučiu, mes ten niekada nebūsim savais. Niekada. Nežinau, gal jaunimas kitaip šitą viską suvokia. Tada dar į temą tą, nerandu va to žmogaus vardo, bet kur... Kuris... Kur šitie komentarai mes įjunkim, ką čia žmonės rašo dabar? Nu tai kol įjungs. Taip. Nes žmogus klausė, klausė, kad iš jūsų pasisakymų visą laiką atrodo, kad jūs liūptai už Rusiją. Ar jūs matote kokių minusų Rusijoje, rytuose tai yra, kad, nes atrodo, kad advokataujant lyg tai už Rusiją? <laughs> Ne, čia yra, bet... taip, suprantat, nu kaip čia jum pasakyti. Ne, ne, aš tik bandau atsakyti tą klausimą, kad mes esame atsiai tarp vakarų ir rytų. Nu, taip, ir smetonos laikai šitas klausimas buvo labai aktualus. Irgi mes svarstėm, kas mes tokie esame. Buvo net idėja Lietuvoje užmiršau dabar šito žmogaus pavardę. Užkrita pavardėjo. Tai jis nesiūlė išsikelti iš čia Lietuvai. Kur nors į Madagaskaro salą, ten viena idėja buvo. Išsikelti atsėti nuo šito va, tokio, kur čia visi vaikšto. Pirmin atgal ir vis per mus eina. <laughs> tai švedai, vokiečiai, prancūzai eina pult Rusiją, bet eina per mus. Prancūzams tai ne Lietuva rūpėjo, jiems rūpėjo Maskva, bet jie per mus. Vokiečiai 20 amžiui du kartus per Lietuvą perėjo, bet irgi ne pas mus atėjo, nuėjo jiems <laughs> iki tenais per muzę. Ir e, visą laiką mes vat, svarstom, kas mes tokie esam. Ir, nu kaip jums pasakyti, aš čia ne rusam advokatauju, aš Aš noriu pasakyti, kad kada mes norim būti tais, kuo mes niekada nebuvom, tai tada tu tampi tokiu labai keistu padaru. Nu, tokiu. Tu ieškai ko nepametęs iš esmės. Klausai šiandieną tų vakarų, visiškai užmeti, užmeti tuos pačius rusus, laikai jos tokiais amžinais priešais ir priešais tokiais, nu, tiesiog siaubingais priešais. Bet mano akimi žiūrint, mes absoliučiai neobjektyviai žiūrim į tą Rusiją. Visiškai neobjektyviai. Mes nenorim jų suprasti. Ta, ta, ta nesena istorija, kuri mus persekioja, sakykime, vežimai po kariniai ir, ir prieš kariniai Tai turėkime omeny, kad e, tai buvo ideologija tam tikra. Ir nuo tos ideologijos nukentėjo rusai, nukentėjo, nežinau, tie patys ukrainiečiai, baltarusiai, mes. O, o vadovavo, tarp kitko, jeigu kalbėt apie tą jau, tad Tarybų sąjungos laikotarpį, kada Lietuva nukentėjo, daug žmonių buvo išvežti į Sibirą Tai tai valstybėje vadovavo tie patys ukrainiečiai. Brežnevas, Kruščiovas buvo ukrainiečiai. Stalinas, Gruzinas. Berija, Gruzinas. Labai daug ten buvo žydų tautybės žmonių. Suprantate? Bet mes kažkodėl visas tas Tarybų sąjungos įdas, kurias mums paskui užgriuvo tam irgi bėdų pavidalu, mes koncentruojam į rusų. Visiškai net nepripažindami jam teisės iš viso, ką nors gero padaryti šitam pasaulyje. Mes iš principo nepripažįstam jam teisės iš esmės egzistuoti. Aš suprantu, kodėl šitos teisės jiem nepripažįsta vakarai, va tie patys, kuriais mes niekada nebuvome. Nes vakarai, nu, mes čia rutuliuojam labai tokią temą. Ja, aš skaitau, taip čia ne komentarų daug. Bet čia labai mes palėtėm tokią temą. Suprantat, vakarai, imant taip, plačiai, o pirmiausia tai anglosaksai. Anglosaksai pastaruosius šimtmečius iš esmės valdo mūsų žemės rutulį. Nu, čia yra objektyvi, objektyvi realybė. Jeigu taip bus 19 šimtmetis, tai, tai buvo Anglijos imperija, Didžioji Britanija. Ir jie sakydavo, kad Didžioji Britanijoje, to imperijoje Saulė niekada nenusileidžia. Nes jinai apėmė tokias teritorijas. Indija, Pakistanas, Arabų valstybė, suprantat, Afrikos, ten, kur tik jos nebuvo. Paskui antro pasaulinio karo išdavui Britanija nusilpo ir jos vaidmenį perėmė jungtinės valstijų. Ir jos vėl dominuoja pasaulyje. Ir šitam dominavimui priešinasi šimtmečiai. Rusija. Ir iš čia atsiranda va, tas vakarų noras tą Rusiją kaip nors pašalinti iš šito pasaulio. Ir aš suprantu jų norą. Aš suprantu. Kadangi jų tam tokiam pilnam dominavimui visada trukdo, nu galima pasakyti, aš tokį pavyzdį duodu, kur nors kokiam nors kaime, o mūsų ta žemė irgi toks kaip ir didelis kaimas, galima sakyti. Kaime, kada yra vienas, vienas stiprus vyrukas, ir jis dominuoja, jis, jis tengiasi tada ir, ir išlaikyti savo tą padėtį. Ir kai atsiranda koks nors dar vienas ten, kuris nepasiduoda, tai jo instinktyvus noras yra jį kaip nors sutramdyti, kad jis būtų monopolistas. Apskritai, <laughs> žmogus yra linkęs į monopolį visada, į monopolizavimą savo valdžios, pinigų, rinkos ir įtakos pasaulyje taip pat. Tai gal čia nuo 15-16 amžiaus? Čia eina šimtmečių šimtmečių. Vat kiek istoriją, kiek istoriją galima atsekti, nu nekalbant ten apie jau kažkokius labai senus laikus. Neimsim ten mongolų totorių ordų laikus, čia tarp kitko didžiulis dar klausimas, ar buvo tas mongolų totorių ordos, nes dabar yra daug versijų. Dėl to imkim pastarosius ten 300 metų. Nu, arba paimkim, ja, nu, 200 metų paimkim. Ne visi turbūt žino, pavyzdžiui, kaip buvo įveikta Kinija, tų pačių anglų, opimo karai, pavyzdžiui, sako ką nors. Aš nemanau, kad visiems žmonėms sako opimo karai ką nors. O 19 šimtmetį Anglijos, Anglijos šitą imperiją darė gerą biznį iš kiniečių. Jie kiniečiam parduodavo opimą, tie rūkydavo opiumą. O tie iš jų gaudavo ten sidabrą ir šiaip visokių gerybių ir vežė pas save į Britaniją. Paskui atsirado Kinijoje ten e, išmintingų žmonių, kurie matydami, kas yra daroma su jų tauta, pradėjo kovoti prieš šitą opimo rūkimą ir prieš anglų apskritai ten tą dominavimą toj srity. Ir tada anglai tiesiog pabandė karinė jėga ir toliau išlaikyti savo šitą padėtį opimo pardavinėtojų. Ir tokių karų buvo berods du tai tikrai. Jie varimo opimo karais. Bet aš jums iliustruoju, kokie, kokie seni laikai yra. Ir kaip ir Kinė buvo suvaldyta Anglų. Ir lygiai taip pat tam 19 šimtmetį tie patys Anglai kartu su Osmanų imperija, va beje, bandė suduoti rimtą smūgį Rusijos imperijai tuo metu, būtent iš, iš tos juodosios jūros, vat Sevastopolis, kur čia dabar įvykiai vyksta, Krymas. Tai vat tada ir atsirado Sevastopolis, tai buvo tam tikras gynybosi toks taškas, gintis vat nuo savo tą pajūrį jau rusai gynė ir taip toliau. Tai vat nu, nuo tų laikų nuolat va šitie karai eina. Yra amžinas karas anglosaksų, kurie dažniausiai pajungia savo dar savo naudai kitas Europos tautas ir jas meta čia į Rusiją. Ir mes čia tam vidury va, dabar visą laiką ir pakliūnam į, ta, į tas girnas. Visą laiką pakliūnam. Ir mes nerandam savo tokio kokio tai būvio vat šitoj, šitoj toj sudėtingoj situacijoj. Šitų vat geopolitinių didžiulių karų kontekste mes nerandam savo būvio. Ir dabar, vat, kas vyksta šiomis dienomis Lietuvoje, Ukrainos kontekste, tai yra puikiausia iliustracija, kaip mes vėl nesugebam blaiviai pažiūrėti nes esam apakinti savo praeities tam tikrų istorijų su rusais. Esam akinami dabar tam tikros propagandos, kuria yra, kuria savo rankose turi tie patys anglosaksai ir, ir kurie duoda iškreiptą informaciją. Trečias dalykas, mes iš principo nepripažįstam e, rusam kaip žmonėms teisės į savo kažkokią tai į savo naudą, į savo, nu, kaip čia pasakyti, į savo interesus. Nu, paimkim tą patį Krymą, jeigu jau taip šneku. Tai čia yra pilna priekaištų, pilna komentarų, kad aš čia neteisus, Krymas yra totorių ir taip toliau. Nu, palaukit, tai Krymas prieš tai, kol jisai tapo totoriu, jisai buvo skytų, dar anksčiau graikų jisai buvo ir kieno tik dar ten jie nebuvo, suprantate? Tai tas Krymas per šimtus metų ten įvairiausios tautos gyveno. Bet jeigu mes imsim dabartinį laikotarpį, tai sakykime, dauguma žmonių ten jau prieš antrą pasaulinį karą sudarė rusai. Ir mes kažkodėl, atžiūrėkit, kur nors Katalonijoje bus referendumas. Ispanijoje, ar ne? Mes pripažįstam teisę katalonų tautai turėti savo valstybę ir teisę apsispręsti. Pripažįstam? Taip. Nu ir mes lyg tai ne, nepulsim tenais jų, e, šaukti ant jų, kad jie ten baisus kažkokie tai. tai. Nu, Venecija taip pat. Nu, arba Venecija, va, ta pati, kur irgi... Ir mes ramiai priimam, kad Venecija ten, ne tik Venecija ten, mhm. Veneto visas tas regionas, ten 5 milijonai gyventojų dabar va, balsavo už tą, kad jie noriu išeiti iš Italijos sudėties, 5 milijonai gyventojų. Ir kažkodėl mes priimam ramiai visą šį. O kodėl mes nepripažįstam tada Krymo tiem ne tik rusam? Tas skaičius, kur ten 96 procentai nubalsavo už prisijungimą arba tiesiog už grįžimą atgal į Rusijos sudėtį. Nu, kas nors gali pasakyti, kad ten sufalsifikavo, kad čia gal tie skaičiai neteis, neteisingi, Bet aš labai atidžiai stebėdamas procesus ir ten, ir, ir, ir, ir pačioj Ukrainoje daugelį jau dešimtmečiais aš ten stebiu. Aš linkęs tikėti tai skaičiai. Matydamas tą džiaugsmą žmonių, tarp kitko balsavo už tai ne tik rusai, balsavo ir ukrainiečiai. Dėl pačių totorių, tarp kitko, irgi pas mus duoda informaciją labai vienpusiškai. Taip, ten yra totorių, kurie yra prieš dabar. Bet tie totoriai yra didžia dalim labai radikalūs totoriai, susiję su e, radikaliais islamo įvairiausiais judėjimais. Tie, kurie kariauja įvairius tos karus arabų pasaulyje, ten kur nors Sirijoje ir panašiai. Ir dalis Krymo totorių nenori turėti nieko bendro su tais savo tautiečiai. Taip kad totoriai ten toli gražu nėra vienalyčiai. O mūsų, pavyzdžiui, spaudoje informacija yra neobjektyvi. Jie nepasako, kad ten tų totorių yra visokių. Ir dėl to paklauskim savęs, kodėl mes nepripažįstam teisės tiem žmonėm į apsisprendimą, tuo labiau, kad ta teritorija, Krymas šiuo atveju, nu visiškai kitaip, voluntaristinių sprendimų Hruščiovo buvo prijungtas, atimtas ir prijungtas prie Ukrainos. O kodėl mes Katalonijai pripažįstam teisę? Kodėl mes Kosovui pripažįstam teisę? Tarp kitko, neteisingai žmonės komentuoja irgi, aš čia susilaukiu priekaištų dėl Kosovo, kad atsit Kosovas, ten Albanų žemė. Mėlėjai mano, vat kaip tik Kosovas, tai yra serbų istorinė širdis. Ten vyko jų pagrindiniai mūšiai istoriniai, ten buvo galybė jų cerkvių įtrauktų į beje UNESCO paveldo sąrašus. Tie albanai tas cerkvės ten visas jau sugriovė ir taip toliau. Albanai pasidarė daugumą Kosovė. Tik po antro pasaulinio karo Brostito ten leido iš Albanijos, iš Albanijos valstybės, ten ir tam tikrų priežasčių Albanai bėgo ir jis jas priglaudė Kosovui. Ir jie paskui, kadangi didelis gimstamumas, jie, jie pasidarė daugumą Paskui dar vakarai šitą visą procesą paremė. Ir mes šiandieną turim Kosovą. Bet čia tiesiog pasižiūrėkim patys į save, kaip mes skirtingai vertinam. A, ir Jeseniukas minėjot, kad balsavo savo laiku už Kosovą. A, taip, taip, Jeseniukas, kada buvo užsienio reikalų ministras, tai jis Kosovą labai entuziastingai tą atskirimą nuo Serbijos labai paremė Jeseniukas, būdamas užsienio reikalų ministrų Ukrainos tuomet. O dabar kažkodėl jie visiškai kitaip žiūri. Bet suprantat, čia ne apie pačią aš kalbu, ne apie patį Krymą ir ne apie Kosovą, aš kalbu apie mūsų pasaulio vertinimą. Lietuvių. Mes savo smegenys, jau greičiau savo širdyse turim... Čia jau komentaras. Labai jau čia pilas tie komentarai. Taip, aš čia, nu matot. Čia jau. Jo. Eina. Ja Komentarų eina daug, bet vėdai aš... Kalnais pasipylė. Jo, aš suprantu. Kiprai, tu pabandyk gal klasifikuoti pabandyk. Bet matot, mes čia, čia labai kalbam svarbius dalykus ir nesinori čia dabar atsitraukti nuo to. Mėlyjei mano lietuvaičiai, suprantat, norint šitam pasaulyje išlikti, aš jums pasakysiu, Ir rasti tą balansą tarp rytų ir vakarų, nu reikia mažų mažiausiai žiūrėti blaiviai į tai, kas darosi. Ne taip, kaip mums norisi. Mums, paaiškiai, kažko norisi, o taip visiškai nėra. Tai vienas dalykas. Ne, neleisti emocijoms užgulti smegenų lasteles Neleisti, kad e, istorija šiandieną mums kliudytų objektyviai vertinti procesus šiandien, istoriniai kažkokie procesai. Ir tuos pačius reikia irgi žiūrėti objektyviai ir su pilnu spektru. Nes jeigu mes elgsimės kaip, nu, tokia kažkokie tokie naivus, e, tokie pernėm emocingi žmonės, gyvenimas – arba pasaulis nuo to nepasikeis. Ir pasaulio dėsniai nuo to nepasikeis nuo mūsų norų. Tiesiog mes nesugebėsim prisitaikyti ir tie dėsniai smoks mums visų savo svoriu. O dėja, šiandieną Lietuvos visuomenė elgesi va šitam konflikte tarp rytų ir vakarų, kuris klostosi, elgesi neracionaliai, ir sakyčiau neobjektyviai. Neobjektyviai. Tai čia papildymas būtų, Algirdas klausė. Čia du klausimai, bet antras klausimas. Laviruoti tarp milžinų interesų ir įtakų yra viena, o jei keli nesutarintys milžinai nori ne įtakos, o įtraukti į savo imperijų sudėtį. Ar iš principo įmanoma neprisidėti prie kažkokios pusės? Kaip čia su tuo trečiu keliu ieškojame? Įmanoma. Nu, paimkim, pavyzdžiui, Suomiją. Paimkim tą pačią Latviją ir Estiją Paimkim tą pačią Italiją, Bulgariją, Armeniją, kuri beje pripažino šitą referendumą Krymo, Armenija pripažino, Baltarusija pripažino, Argentina pripažino. Ir pamatysit, kaip neužilgo pripažins ir visi kiti. O tarp kitko vokiečių apklausos rodo, vat, e, įvairių laikraščių. Laikraščiai daro apklausos, kaip vokiečiai vertina. Tai vokiečiai vertina šitą žingsnį žymiai palankiau negu mes. O anglai, tarp kitko, skaičiau prieš Krymo istoriją, geriau vertina Rusiją negu Europos Sąjungą. <laughs> Tai o ir tokie dalykai. Tai. Pavyzdžiui, toliau, jeigu jūs paskaitytumėt Lenkų komentarus, va šitame kontekste dabar, va šitam, šito geopolitinio, aš dar sėkiai akcentuoju, čia konfliktas yra ne Ukrainos. Ukraina yra tik tais kamoliukas, kuris spardo šiandieną va, tie geopolitiniai žaidėjai. Vėl tas amžinas konfliktas tarp anglosaksų ir Rusijos. Ir Kinija dar šiandien prisideda šitam. Ir čia Ukraina yra tik kamoliu. Ir jeigu jūs paskaitytumėt, kaip Lenkai komentuoja, oficiali valdžios reakcija panašiai į mūsų. Bet jeigu jūs paskaitytumėt žmonių komentarus, jie yra visai kitokie negu lietuvių komentarai. Tarp kitko, kodėl? Todėl, kad Ukrai... šitie Lenkai yra labai skaudžiai nukentėję nuo e, vakarų ukrainiečių. Ten yra pralietos kraujo jūros ir prieš karą antrą pasaulinį, ir karo metu, ir pokariai ypatingai. Ten kraujo jūros, ten yra šimtai tūkstančių žmonių nužudytų iš abiejų pusių beje. Tai ten jie plakėsi kaip turi būti. Ir šiandieną Lenkai, kadangi gyva pas juos atmintis, yra ten pas juos galybė įvairiausių tokių paminėjimų, datų, kur jie dešimtmečiais tą atmintį saugo, jie šiandieną nesupranta, kodėl valdžia remia tuos, kurių protėviai va, dalyvavo tose konfliktuose su Lenku. Ir dėl to Lenkijoje yra gerokai blaivesni žmonės. O dabar valdžia ir tie visi bandymai, na žiūrėkit, jungtinės valstijos jau aiškiai pasakė, kad e, jokios ginkluotos Ten paramos nebus, ar ne? Bet ką jie daro, aš atsipadaryti. Jie kūrė čia tą brigadą, Lenkų jungtinių pajėgų pagrindų. Ir bandys at mūsų, mūsų rankomis žarstyti žarijas. Ką jie visada ir daro. O aš apie ką ir šneku. Kad mes turėtume būti blaivesni. Pavyzdžiui, kažkodėl ten Latvijų ir Estų neįtraukė į šitą, <laughs> šitą darinį Ar ne? Tai, tai Linas paklausė irgi, kaip vertinant dabartinę Lietuvos poziciją dėl Ukrainos, ai, būtent dėl bendro karinės brigados ne. Lenkijai ir Ukrainos kūrimo. Tai apie ką ir šneka? Mes su Lenkija dalyvaujam, ten dar rumūnus bandys įtraukti, pavyzdžiui, Estija ir Latvija kažkaip čia visiškai negirdėti nieko apie juos, Suomija iš karto stovi šonį. Ir aš matau, kad čia bandoma Žespospolitos kažkokią tokią idėją matyt atgaivinti ir, ir jos, ir jos baziai bandyti kažkokius tai čia konfliktus. Nu, objektyviai žiūrint, e, anglosaksams šiandieną būtų naudingas karas va, ši, Ukrainai. Ir dar geriau, kad jis persimestų į Rusiją. Tai būtų jiems nauda dviguba. Vienas dalykas, jie susilpnintų Rusiją, Antras dalykas, jie susilpnintų pačią Europos Sąjungą. Va čia vėl nedarykime vienos klaidos. E, mūsų žmonės, anksčiau tai turbūt visi, dabar gal jau ne visi, įsivaizdavo, kada sakom vakarai, tai įsivaizdavom, kad tai yra Junktinės valstijos ir Europos Sąjunga kaip vienetai. O taip nėra. Taip niekada nebuvo ir kuo toliau, tuo tie interesai skiriasi. Pirmiausia, ES valstybės tos, netgi tokios kaip Vokietija, jos yra labai stipriai įtakojamos jungtinių valstybių. Aš jau nekalbu, kad ten stovi jungtinių valstybių kariniai daliniai. Europoje stovi valstybių kariuomenė. Belgijoje, ten Vokietijoje, Italijoje, Anglijoje, kur tik jos nėra. Japonija istorija. Bet ne tik. Jūs gal esat girdėję, kaip kas e, šitą vadinamą kanclerio aktą. Va, šitą kaip vakare galim pakalbėti ir apie šitą. Suprantat, aš apie tai nekalbėčiau, apie tą kanclerio aktą, jeigu šita žinia nebūtų išėjusi iš Vokietijos saugumo viršininkų atsiminimų knygų. Žmogus, kuris buvo Vokieti, vakarų Vokietijos saugumo viršininkų, valstybės saugumo viršininkų, išėjęs į pensiją, rašo knygą atsiminimų ir ten parašo, kad egzistuoja toks dalykas kaip kanclerio aktas, o tai reiškia, kad kiekvienas naujai išrinktas kancleris turi nuvykti į Junktinės valstijas ir pasirašyti tam tikrus įsipareigojimus Junktinėms valstijoms. Ir jis teigia, tai ne aš teigiu, čia teigia tas žmogus, buvęs saugumo viršininkas Vokietijoje, kad šitas, šitas galioja nuo pat 45 metų, kaip okupavo amerikonai dalį Vokietijos, tai vad nuo to laiko ir galioja. Aš neatsakau už to žodžius, Ir galim, sakykime, vis vis ir išim šitą kanclerio aktą, kaip nebūtų, tada kaip fantazija. Bet aš ir be to žinau, kad jungtinių valstybių įtaka Vokietija yra didelė. Didelė. Grinai politika, per žmonės, per politinį elitą. Jūs galit, tie, kurie skaitot e, užsienio spaudą, jūs galit sutikti galybę straipsnių aptarinėjančių va, šitą klausimą. Tai esmė to akto, pasakykit. Tai aš sakiau, tam tikri įsipareigojimai. Niekas nežino kokie. Ir tas vokietis ten jų neaprašinėjo. Bet kažką įsipareigojo. Nu, pažiūrėjau, toks dalykas, kad vokiečių auksas yra saugomas jungtinėse valstijose. Ir kai pernai vokiečiai ten paprašė dalį to aukso atiduoti, iškilo problemas. Atidavė gerokai mažiau negu vokiečiai prašė. Dalis ten atsirado tokių deputatų Bundestago, kurie paprašė bent jau tada leiskit mums pažiūrėti, ar tas auksas nors yra. Neleido jiem. Bet čia šiek tiek kitas dalykas. Tu auksu ten, čia apskritai didelės problemas yra. Bet iš principo pasaulio spauda ir vakarų Europos spauda yra pilna straipsnių, kuriuose patys vakariečiai, tie vak, e, europiečiai aptarinėja Amerikos įtaką Europos Sąjungoje. Tai čia turim omeny politinį tą lyginį, ekonominį lygį. O dabar, jeigu paimsim e, tam tikrą, na, konkurencinę aplinką, tai juk suprantat, mes visi konkuruojam visi vieni su kitais. Visi, kurie esam atskira visuomenė, kažką gamina, tai mes neišvengiamai konkuruojam su savo prekėmis, su savo idėjomis, su savo kultūra, mes konkuruojam vieni su kitais. Nu, taip yra sutvertas pasaulis. Tai jungtinės valstijos, būdamos na, ypatingo dariniu, neišvengiamai konkuruoja su Europos Sąjunga. Ir šiandieną, ypatingai krizės sąlygomis, ta konkurencija aštrėja, ypatingai, kadangi jie visi gyvena iš tų skolintų pinigų. Ir Europos Sąjunga irgi norėtų turėti didesnį pirago gabalą va, tame toj emisijoje. Nu, čia reikia suprasti vieną dalyką. Ne visi gal žinot, bet e, nafta nuo 70 metų yra parduodama tik už dolerį. Tu nori nusipirkti naftos, tu iš kažkur turi gauti dolerį. Ir taip, vat, nuo čia prasidėjo ne tik, bet viena iš pagrindinių galbūt priežasčių Kodėl doleris pasidarė toks svarbus ir dominuojantis? Tai buvo, kad jie susitarė su arabais 70 metais, kad jie pardavinės savo tą naftą tik už dolerį. Tai dabar įsivaizduokit, mes kaip Europos Sąjungos jau gyventojai, vat, jeigu dar eurą įsivesim, tai mes irgi norėtume turėti tokių dalykų. Nes tai leidžia emituoti papildomus pinigus ir iš to neblogai prisidurti savo neuždirbtų gerybė viso. Ir natūraliai kyla konkurencija. Kol nebuvo krizės, kol viskas augo, visa šitai nesimatė, tai buvo užglaistama to, be perstojo tokio augančio vartojimo ir gerėjančio gyvenimo. Bet kai šitas procesas sustojo, kai dabar jau priešingai vartojimas traukėsi, iš karto iškyla klausimas, Tai, tai va, Ar mes imsim dolerį ir imsim eurą? Algirdas dar klausė, čia pirmas klausimas. Kaip iš principo galima būti prasiskolinusiam, jei pats spausdini pinigus? Čia kažko trūksta. Jis pleškin kiek nori ir viskas. Ne, ne, ne visai taip. Suprantat, pinigai nėra spausinami, to taip savo, kad išspausina ir dalina. Yra tam tikra sistema šito reikalo. Kaip atsiranda va, tas doleris? Išleidžiami yra vertybiniai popieriai Amerikos vyriausybės ir, ir jų pagrindu yra išleidžiami doleriai ir tik tai. O ne šiaip jau, kad kažkas spausdina. Išperka, kitaip sakant, tos vertybinius popierius. Kitaip sakant, kiek yra vienoj pusėje vertybiniai popieriai, kitoj pusėje pinigai. Ir federalinis rezervas dabar, anksčiau kaip būdavo, Anksčiau būdavo, a, ir jis tiesą reikia žinoti, jisai skolina. Federalinis rezervas skolina vyriausybei pinigus, o ne taip, kad jis spausina ir dalina. Vyriausybė atsiranda skola. Jūs paimėte iš federalinio rezervo pinigus, jūs spausdinti šviežiai. Pas jūs atsirado balansė kitoj pusėje kaip skola fiksuojama. Kitas daiktas, kad e, panašu, kad dalis tų pinigų buvo įspausinta be jokių va tokių operacijų. Čia, bet jau čia pastaraisiais metais, nes, tarp kitko, Amerikos kongresmenai čia pernai po ilgų, po ilgų kančių ir prašymų pirmą kartą padarė auditą tom federaliniam medicin. Šimtą metų nebuvo auditas darbas. Niekas nežinojo apskritai, kas ten vyks. Ir to audito išvados – nu aš net nežinau ten ar čia ar čia teisybė ar čia pletkai bet aš tą skaičiau tų kongresmenų puslapiuose tai jie ten rado baisius emituotus pinigus išvis niekur neužfiksuotus išeinančius net už šitos sistemos tas Jau ta sistema ir taip yra savotiška, žinai, toks žulikystė. Bet dalis pinigų iš viso išėjo, iš vis be jokių, niekur ne, nefiksuojama. Bet iš principo emisija pinigų yra vats visada. Vienoje pusėje yra skola, kitoje pinigai. Skola, pinigai. Ai, o, o tai vertybinis tas popierius, kas išpirkinėja? Išpirkinėja vat, arba pasaulis, valstybės, investiciniai fondai. O kaip tik va dabar įdomumas tame ir yra, kad e, kada pasaulis pradėjo nebepirkti tų vertybinių popierių, tai jos pradėjo pirkti pats federalinis rezervas. Pats iš savęs. Pats iš savęs. <laughs> pats iš savęs praktiškai. Viena kišenė, iš vienos kišenės į kitą, perdeda ir viskas. Jeigu pasižiūrėtumėt grafiką federalinio rezervo, kiek pas jį yra aktyvų, tai pamatytumėt, va, jeigu grafikas iš pradžio tai toks toks eina, eina, eina, ir ten nuo kokių devintų metų va šitaip. Tiesiog va, stačiai, stačiai į viršų. Nes pasaulis nebeperka tų vyriausybinių popierių, tai perka Perka tada į sekans. Nu, čia būtų taip pat, kaip, įsivaizduokit, vat, e, e, Butkevičius išleidžia vyriausybinius popierius, tokius, obligacijų, ir sako, pirkit žmonės, pirk Kazimierai, paskolink man pinigų. O Kazimieras sako, eikit tu po Vilnių, jūs čia tiek jau prasiskolinę, ar nepirksiu. Ir tada nuperka Vasiliauską. O Vasiliauskas išsispausė analitų, nuperka iš Butkevičiaus pinigų, tą optas po ir duoda. Tuo sunku patikėti. Nes tie visi finansistai taip gražiai kalba, tokius mandrių žodžius vartoja. Antat. Nu ir daugelis žmonių galvoja, kad nu ką mes čia suprasim, čia tokie jau žmonės šneka, tokie čia. O viskas yra labai paprasta. Nieko čia sudėtingo, nėra. Aišku, ten yra visokių niuansų, ten yra tie išvestiniai vertė, bet čia mes nueisim į, į džiunglės. Pasaulis vis dar perka vertybinius popierius, to linką duosiu. Taip, perka, bet vis mažiau. Ir va tas, kuris čia dabar tą linką ruošiasi duoti, jūs pasižiūrėkit federalinio rezervo pirmiausia – puslapį. Ir pasižiūrėkit jų vat, balansė, kiek yra tų popierių. Jūs pamatysite tą kreivę einančią stačią į dangų pastaraisiais metais. Kas čia netiesa, kažką jis... Ta, ta, ta, ta, ta. Jie cirkuliuoja 15 trilijonų dolerių, tai čia net ir man aišku, kad čia ja. pasaulygi čia yra. Ką čia tie žmonės rašo? Ne, skola yra. Ką manau apie jaunų raštingumą, apie aplamai, apie šiandienos mokyklą. Nu ką čia manau aš apie mokyklą? Nieko gero aš nemanau apie tą jaunimo raštingumą ir šios dienos mokyklą. Mano duktė mokėsi, tarp kitko, ir aš mačiau, kad mūsų, pavyzdžiui, savo metu mūsų programos buvo sudėtingesnės. Mes toj pačioj klasėje, kokį nors aštuntoj, ten septintoj, ir mano duktė toj pačioj klasėje. Tai jų vadovėliai buvo paprastesni negu mūsų. Viskas yra dabar paprastinama. Aš jau nekalbu, kad, pavyzdžiui, nerašomi pažymiai mokyklos. Tai jeigu man būtų nerašę pažymių, aš būčiau ir nesimokęs. Suprantat, be prievartos, be prievartos ypatingai, ir tarp kitko, kaip tik gabus vaikai, dažniausiai būna labai gyvi, jie turi ir kitų užsiemimų, kaip tik gabus vaikai, be tos prievartos, be tų pažymių, jie kaip tik ir nesimokė jie ras kaip apeiti viską, jam viskas lengvai sekasi ir taip toliau. Ir e, apskritai, jeigu imtumėt vakarų, ypatingai jungtinių valstijų, tą tokią paprastą tą public school, tas tokias mokyklas visiems, tai ten pagrindinis principas yra fun. Viskas turi būti linksma, turi būti pramoga. Man yra tekę skaityti keletą tokių knygų kaip atsiminimų mokytojų, kurie tose mokyklose dirba. Tai stebėtinai, stebėtiniai dalykai. Ką, į ką išvirsta tas fan? Negalima, reiškia, pažymių nėra, tu negali diskredituoti arba kažkaip ten žeminti tos, kurie blogiau supranta. Ir tada visa klasė orientuojasi į pačius durniausius. Nu taip išeina, nes jeigu tu negali, pažymių nėra, viskas turi būti fan, neturi būti jokios diskriminacijos tų, kurie ten silpnesniai blogiau supranta. Tai visi ir orientuojasi į tuos pačius silpniausius. Ir po truputėlį, po truputėlį, karta po kartos, mokykla išleidžia vis silpniau paruoštus mokinius. Ir tarp kitko, ne veltui tose pačiose jungtinėse valstijose, pažiūrėkite, ten šiandieną tais pačiais programistais, kompiuteristais dirba iš viso pasaulio atvykę talentingi žmonės. Ten galybė yra iš pasaulio atvykusių žmonių, o pačių amerikiečių skaičius, kiek aš skaitau statistiką, jis vis mažesnis ir mažesnis. Kiek ta sistema, jinai duoda blogą rezultatą. Bet yra privačios mokyklos. Vat kur yra įdomus dalykas, pasidomėkite. O tarp kitko, vienoj naktygoniai aš kalbinau Saulių Sandeskį mūsų garsų į smūkininką, orkestro vadovą. Tai jis, tarp kitko, pasko, jam teko dirbti Šveicarijoje berots, tose jau rimtose mokyklose, kur brangiai kainuoja mokslai. Ir jis sako, ten visiškai kita sistema. Griežta disciplina ir prievarta, kiek jos reikia. Ir viskas yra labiau panašu į tą seną mokyklą, kurioje ir mes mokėme. Taigi, taip sakant, elitas savo vaikus ir toliau moko Rimtai. Be jokio fan ir be jokio ten, žinai, tokio atsipalaidavimo. O vat plebėjams, plebėjams yra skirta visos šitos pasakos, kad nereikia traumuoti vaikų, kad nereikia jų perkrauti. Ir mes rezultate gaunam tokius, tokius vaikus, kurie nelabai yra pasiruošę apskritai gyvenimui, nelabai susigaudo, kas ten, ten pasaulyje vyksta. Bet tarp kitko, Aš manau, kad tai yra daroma sąmoningai. Nes, e, kaip čia jam pasakyti, nėra tiek vietų šitame gyvenime, kiek yra norinčių dirbti tokius gražius, švarius darbus. Nėra tiek tų švarių darbų. O jeigu mokykla bus orientuota tokia, pavyzdžiui, kaip buvo tarybiniais laikais, kur visi buvo ruošiami tapti didvyriais, kosmonautais, išradėjais ir taip toliau. Ir tarp kitko Lietuvoje dar labai gyvas šitas ir kiekvieni tėvai nori savo vaiką, kad jis būtų teisininkas, ekonomistas, finansistas, nu, vadybininkas blogiausia. A kur tiek vietų rasti? Kur paskui rasti tiek te, vietų teisininkams? ir ekonomistams, ir finansistams. Kur? Nėra tų vietų, iš principo jų tiek nėra. O mes e, savo vaikus ruošiam at, būtent ši, iš, iš šitą kryptį. Arba menininkais, arba kokiais nors, ten tai nežinau, literatūros kritikais ir panašiai. Ir paskui verkiam, kad jie net neranda savo darbą. Taigi vakaruose šitą problemą įsprendė tiesiog sumažindami pretendentų skaičių į tas vietas. Per šitą vat fan, tą tokį, tą mokslą tokį, didžioji dalis žmonių išeina tiesiog nepretenduodami į jokias aukštas materijas ir sumažėja problema. Taip kad aš linkęs manyti, kad tai yra ne dėl to, kad jie nesupranta, ką daro, nes čia nėra ko nesuprasti, o dėl to, kad Reikia sumažinti pretendentų skaičių į elitinės profesijas. Nes ir taip yra kam užimti. Manau, kad čia yra atsakymas. Jau valandą praėjo. Jau valandą praėjo. Tai buvom nutarę. Dar tada, kol pagalvosit apie kitą klausimą, pa pasakykit, ką čia gerit. Gal čia alų gurkšnojat, nes kas buvo klausimas, ar, ar alkoholio ir nerūkot. Ne, aš geriu aviečių arbatą. Aha. Čia yra aviečių arbata. Taip. O aš kavos ir alkoholio negeriu dėl to, kad jie man neskanus. Taip. Tiesiog, ne... Tiesiog kava yra neskani. Taip. O, žiūrėkit, Dalia Julija klausė. Dalia Julija klausė vis dar apie tą iliustracijos įstatymą. Jau mes atsakinėjom, bet Atsakykim dar sėki. Kaip čia buvo su iliustracijos atsakymu? Na, dalė Julija. Kur čia jūsų tas klausimas buvo? Pasimeti kažkur. Vienu žodžiu, su to iliustracijos įstatymu buvo taip. Supraskite vieną dalyką. Aukščiausiai tarybai e, tiek prie Landsbergio, tiek prie Brazausko Tai buvo žmonės, kurie buvo visiškai nesuinteresuoti to iliustracijos įstatymu. Tai kaip tik tautos pažangos frakcija, kurią čia kaltina kaip kas, kaip tik pas mus ir, ir buvo mažiausiai komunistų partijos narių, pas mus iš vis, skaitykit, nebuvo jokių funkcionierių. Aš apskritai buvau net, net spaliukų, ne pionierium, nebuvęs nieko. Mūsų tai nelėtė. Ir dėl to, kada Ten Čiapaitis išėjo su tokiu projektu, to desovietizacijos įstatymu. Pirmas skaitimas praėjo, mes pasiūlėm ten šiokias tokias pataisas į tą įstatymą, bet toliau tas įstatymas nėjo, nes jo nebuvo suinteresuoti. Nes, pavyzdžiui, kaip skambėjo mūsų pataisas. Mes siūlėm ne apskritai visus ten komunistus, kaip nors ten nubaus, o keletą grupių. Pirmiausiai, marksizmo, leninizmo dėstytojai. Kodėl? Dėl to, kad tai yra ideologija. Tai tu jau ne šiaip savo esi komunistų partijos narys, ir tai tu dar dėstytojas, tai tu buvai tos ideologijos kleidėjas. Tai va šitą grupę mes siūlėm įtraukti. Ir toliau buvo profesionalai partiniai. Tuo metu būdavo kaip kuriuose didelėse įmonėse, pavyzdžiui, Tai būdavo partijos sekretorius, kuris gaudavo atlyginimą už tai, kad jisai sėdi savo kabinete ir yra tas partijos sekretorius. Jis daugiau nieko neveikdavo, bet buvo partijos sekretorius. Tokių buvo ten per visą Lietuvą, nežinau, gal. Šimtai. Šimtais gal, ne, ne, ne, sako, kiek nebuvo. Nu, kažkiek ten jų buvo, bet nelabai daug. Ir toliau buvo dvi grupės mūsų siūlymi. Tai buvo tokie nomenklatūros sąrašai, bet ne pavardės, o pareigybės, kiek aš dabar atsimenu. Tai buvo CK Lietuvos centro komiteto pareigybų sąrašas nomenklatūrinis, kitaip sakant, jų toks jau aukso fondas. Ten buvo šimtai žmonių ir buvo Tarybų sąjungos nomenklatūros sąrašas. Taigi štai, va šito keturios grupės žmonių mes siūlėm, kad jie negali ten trejata berots metų, eiti valstybės skiriamų pareigų. Ir į šitą sąrašą pakliuvo. Aš nenoriu pavardžių čia minėti. Jaunimui tai visiškai neįdomu, o tie, kurie tas pavardė žino iš vyresnės kartos, patys jas ir prisiminkit. O kasgi buvo pas mus tie, pavyzdžiui, Maskvos nomenklatūros atstovai? Pavyzdžiui, generalinis prokuroras Lietuvos buvo skiriamas tiesiai Maskvos Tai buvo jau aukščiausio lygio nomenklatūra. Ir kieno jisai sėdėjo dešiniai šitas generalinis prokuroras, prokuroras buvęs, prisiminkit. Tai kaip jūs manot, jis buvo suinteresuotas šito <laughs> iliustracijos įstatymą ar ne? Toliau prisiminkit tokias šaunės moteriškės, mūsų tokias, kurios buvo centro komiteto narėmis. Čia dabar viena irgi tokia labai plunksnas mėgsta kedenti žinot jos pavardę, kaip jūs manot, buvo jinai suinteresuota. Ir kiti, ir kiti ten, pavyzdžiui, prezidimo narius paimkit. Kas ten dėstė marksizmą, leninizmą prisiminkit. Tai, mėlyje, mano, nu, tai kai jūs kaltinat mus, vat, arba mane, kuris net spaliukų nebuvo, kad jis atseit sužlugdė šitą įstatymą, nu pagalvokit, jūs jokingai atrodot iš viso su šito savo kaltinimu. Jūs nors kiek pasidomėkit Kas buvo ta tautos pažanga? Tautos pažangoje buvo politiniai kaliniai. Birutė Nedzinskienė, gimusi Intoje, politinių kalinių vaikas. Aleksandras Ambrazevičius, gimęs Jakutijoje, tremtinių šeimoje. Vidmantos Pavilionis, politinis kalinys, suprantate. Ir panašiai. Tai mes kaip tik <laughs> visiškai, mūsų nelietė tas įstatymas. Tai kaip mes galėjom apskritai čia ką nors daryti? Nu, aš net nesuprantu tų, kurie rašo ir rašo, rašo ir rašo, visokios, suprantate, tokios moterėlės. Vat ir yra tas, va ta emocija joms įsėdo, prieš 30 metų jų širdį įsėdo kažkokia emocija tenai. Ir nešiojasi 30 metų per gyvenimą šitą absoliučiai klaidingą, svarbiausia, įsitikinimą. Visiškai klaidingas. Dar sėki kartuoju. Pagalvokit, ką lietė vat, šitas desovietizacijos įstatymas. Pavardės jūs žinot. Ir atsakykit savo, buvo jie suinteresuoti ar ne, <laughs> kad jie būtų patys savo, žinai, <laughs> per kelio girnelės, taip. Taip, kad jie ir nepateikė, ne, dar sėki pabaigai, nebuvo iš viso balsavimo. Nebuvo pateiktas galutiniam balsavimui šitai. O paskui taip, buvo paleisti visokie plėtkai, kad tą reikalą užliuliuot, kad nuvesti į visokias, žinai, lankas. Pradėjo sakyti, kad mes siūlėm desovietizuoti spaliukus, ten pionierius, nu visiškas nesąmonė šneka, tiesiog norėdami savo nuodėmę paslėpti. Ir yra labai geras būdas, ką nors, ką nors galutinai taip, vat, nu, į lankas nuvest, paversta absurdu. Vat mes siūlėm, kaip sakiau, keturias grupės – desovietizuoti. O jie pradėjo skleisti mitus, kad nuolat ten spaliukus ir pionierius, komionorius. Be, bet tas faktas, kad visą laiką minimi trijų balsų trūkumas, tai rodo, kad iš vieno šaltinio eina tas pats. Aš, aš maždaug įtariu, iš kur tie trys balsai. Tie trys balsai iš tikrųjų buvo vienas balsavimas, kur pritrūko, arba teisingiau buvo per daug trim balsais. Tai kai buvo atskiriami referendumai. Nes buvo norima padaryti referendumą dėl prezidento institucijos įvedimo į laikiną pagrindinį įstatymą. O mes jau tada priešinomės, sakėm, bus konstitucija, bus ir tas prezidentas, nėra čia ko skubėti. O ten labai reikėjo vienam žmogui e, to prezidento būtinai. Ir jie, norėdami, vėlgi kaip ir visada su tais referendumais, turi ateiti žmonės. Turi 50 procentų ateiti, turi nubalsuoti, bet visada yra problema su žmonių ateimu. Ir jie man, nujausdami, kad neteis, nutarė dar, kad reikia kariuomenės išvedimo prijungti. Nu jau dėl kariuomenės tai ateis, to pačiu nubalsus ir už prezidentą. Ir mes atskyrėm, mes atskyrėm tos referendumus. Datomis. Tiesiog dėl prezidento buvo viena diena, o dėl kariuomenės išvedimo vėliau. Ir vat šitas atskirimas tai buvo trim balsais. Mūsų buvo tie, kurie už atskirimą buvo trim balsais daugiau. Tiems, kurie rašo, aš beveik tikras, jiem viskas susimaišė čia, atminti viskas susijaukė. Jie atsimena, kad buvo kažkoks balsavimas, kur trijų balsų jiem pritruko, o jiem pritruko tų trijų balsų, kad būtų referendumai vienu metu. Tai aš grįžtu, manau, kad aš čia nesu tikras, bet e, manau, kad iš čia eina. O desovietizacijos įstatymas nebuvo pateiktas balsavimui sprendimui. Tai tada, jeigu apie referendumus prakalbom ir jau vis tiek į pabaigą eina, šitai tai dėl rydienos renkasi žmonės, rytoj bus balsavimas dėl žemės referendumo, ką apie tai manot. Ir pabaigai dar Gintaras perdavė savo naują iniciatyvą. Ne, tai žemės referendumas tai suprantama, būtų geriau, kad jis būtų palankia data. Ir ką aš čia galiu be pridėti? Aš linkiu mums visiems sėkmės, kad Seimas būtų mūsų pusiai, būtų Lietuvos pusiai ir kad paskirtų datą pačią palankiausią, nes iš tikrųjų yra sudėtinga atvesti žmonės. Žmogus gali būti net ir visai palankiai nusiteikęs, sakykime, šito referendumo atžvilgiu, bet kaip ir visada jis patingės pakelti savo, žinai, lašinius nuo sopkutės ir galvodamas, ką aš nors ir bejosiu. Tai be abejo linkėčiau, kad būtų kuo palankesnė data. Na, o dėl lyto įvedimo, čia naujo, na, naujo referendumo. Naujas dėl lyto ir, ir antras dėl Lietuvos konstitucijos viršinybės prieš europinės. Taip, tai dėl to, kad čia taip sako, sprendimas pakeisti nacionalinį piniginį vienetą kitais pinigais gali būti priimtas tik privalomuoju referendumu. Tai teiginys gražus. Aš kaip vienas iš konstitucijos autorių negaliu nesidžiaugti, jeigu tai būtų, nors mūsų skambėjo taip, kad e, piniginis vienetas Lietuvos yra litas ir pinigų emisijos teisė turi tik Lietuvos bankas. Ir va šitą antrą dalį Seimas 2006 metais berots likvidavo. Mes galvojam, kad jau čia į tą eurozoną įstosim ir jie paskubėjo iš konstitucijos išimti tą emisijos teisę bankų. Ir dabar yra tokia dviprašmiška situacija. Nėra konstitucijai emisijos teisės, o pati emisija dar kol kas yra. O konstitucijai teisės nėra. Na, o šitą referendumo šalininkų, na, nu, kurie čia dabar užregistruoti, tai yra dar griežčiau pasakyta, kad pakeisti nacionalinį pinigą tik tai referendumu. O dėl įstatymų viršenybės, <laughs> tai čia praktiškai būtų, kaip čia pasakius, įstojus Europos Sąjungą mes iš karto įsipareigojam, kad jų statymai yra viršesni. Tai čia praktiškai reikštų jau visiškai atsisakymą Europos Sąjungos. Bet mes prie šito ir prieisim, aš manau. Kaip tauta, kito kelio nebus. Aš nemanau, kad Europos Sąjunga kaip nors pasikeistų. Turėkim čia omeny vieną dalyką. Kartoja visą laiką tą patį. Europos Sąjunga, norėdama išlikti ir vystytis kaip projektas, kaip visuma, jinai turi eiti prie unifikacijos. Teisės, mokesčių, biudžetai, saugumas ir taip toliau. Tai turi būti valstybė Nes jeigu mokesčiai bus vienur vienokie, kitur kitokie ten ir taip toliau, nu tai šitas, nu jis, jis negali, mes matom, jis ant tiek skirtingi visi. Nu duodu, vat kur čia su kolūkiu to norėjau duoti pavyzdį ir paskui nespėjau. Įsivaizduokit, kad jūs esat kolūkio pirmininkas, tai kitaip sakant, kaip komisarai tie, Barozo koks nors ten ar Barantėjus, o agronomai, kurie atsakingi už to kolūkio laukus, tos atskiros valstybės, sieja kiekvienas kas ką nori. Jūs esat kolūkio pirmininkas, bet agronomai sieja kas ką sumanys. Vienas fantastas nutarė čia apsėti, sakykime, tabako lapais, Kitas galvoja, o gal čia pas mus palmės išauks, nutarė paeksperimentuoti. Tai kaip jis mano, tas kolūkis ilgai egzistuotų? Aišku, ne. Aišku, kad ne. Nu, tai yra logika, elementari logika. Tai su, ta, su Europos Sąjunga lygiai tas pats. Arba tie Briuselio komisarai privers visą tą erdvę dirbti vieną kryptimį ir visus paims į nagą, tai tada gal dar ta, tas darinys turi šansą kažkokį egzistuoti. Bet tada nereikia kalbėti apie valstybės, ten tautas ir panašiai. Čia arba arba. O visos tos naivios vajos, girdit, kaip mėgsta pasakyti ir kaip kurie kandidatai dabar į prezidentus, stipri Lietuva, stiprioji Europos Sąjunga. Va čia yra tas dar vienas mūsų žmogaus tokia įda, aš įvairiu, wishful thinking, kurie maišo suvokti beje pasaulyje adekvačiai, kuri maišo išsirinkti valdžią normaliai. Tarp kitko, Kai jūs kalbat su žmonėmis, kreipiuosi tos, kurie žiūri, atkreipkite dėmesį. Kai jūs kalbat su žmonėmis, diskutuojat, beveik visi žmonės kalba taip, kaip jie norėtų, kad būtų. Ne taip, kaip yra. Jie nes nebando aiškintis, kaip yra. Jie, band, jie iš karto kalba taip, kaip jie norėtų, kad būtų. Angliškai tai vadinasi wishful thinking Желаемое задействительное. Nu, rusiškai galima šitai pasakyti. Ir mes, mes visi turim tą savį, ir aš toks pat. Mes visi tokie. Tik paskui priklauso nuo to, kiek jūs čia turit smegenų, vat koks čia yra kompiuteris įstatytas. Tai tas priklausomai nuo to kompo pajėgumo, tu tuos, tas emocijas vienas daugiau suvaldo, kitas mažiau. Pas ką čia silpnesnis kompiuteris, jis pasiduoda labiau emocijom. Nu ir, ir, ir ap, apimtas tomis emocijomis jisai daro klaidas paprasčiausiai. Tai va šitas noras stiprios Lietuvos, stiprioje Europos Sąjungoje, tai yra tipiškas wishful thinking. To būti iš principo negali. Jeigu bus stiprios valstybės, įsivaizduokit, stipri Prancūzija. Ką reiškia stipri Prancūzija? <laughs> Tai reiškia, jinai turi savo požiūrį užsienio politiką, taip jinai turi savo, ten, nežinau, įstatymus, apskritai turi savo, turi savo istoriją. O jos istorija tai visada buvo kraujo jūros, pavyzdžiui, su vokiečiais pastoviai kariavo, su anglais pastoviai kariavo. O tarp kitko dar jums vienas pavyzdys. Prancūzai su vokiečiais šimtmečiais vienas kitą galabijo. Bet kažkodėl šiandieną jie sugeba rasti bendrų sprendimų. Čia aš grįžtu prie mūsų santykių su Rusai. O mes nesugebam atsiriboti nuo praeities ir žiūrėti šiandieną į realijas. Neužmiršdami, užmiršti nereikia. Bet tai neturi, suprantat, mums lėkti ir, ir, ir aptemdyti mūsų akis. Kad paskui mes nebematom, kas pasaulyje darosi, suprantat. <laughs> nu, jeigu čia dar sėkiai grįžom prie šitos istorijos, nu žiūrėkit, Nu, nu, nu klausykit, mėlyje mano, nu, per 15 metų pastaruoju, o tarp kitko, Vat kaip tik 15 metų vakar ar šiandien nuo, nuo tos dienos, kai amerikonai pradėjo Serbijos bombardavimą. 15 metų, atlygiai 15 metų šiandien. Tai Europos centre subombardavo valstybė Žuvo tūkstančiai žmonių, tiltai, traukiniai ten. Aš pats, pavyzdžiui, stebėjau vieną tokią situaciją, kad važiavo keleivinis traukinys kažkur iš Europos į Graikiją ir važiavo per tiltą. Ir kaip tik tuo metu bombardavo ir paskui mačiau, kaip taip ant žolytės lavonai buvo išguldyti. Nieko dėti apskritai keleiviai, kurie važiavo. Tai palaukit, Jūs man paaiškinkit, vat visi šitie visi entuziastai vakarų. Jūs man paaiškinkit, kaip jūs sugebat šito nematyti? Ir vat per šitos 15 pradėkim nuo tos Jugoslavijos, ar ne? O po to buvo Afganistanas, Irakas, Libija, taip, Sirija. Ten dar mažiau žinomas Somalis, tenai Sudanas, Dramblio kaulo krantas – visai nežinoma istorija apie Centrinės Afrikos Respubliką. Ja. Ten... Suprantat, jūs man atsakykit, va, tie entuziastai. O kitoj pusėje reikia tie, ta baisioji Rusija, baisioji Rusija. Nu tvarkoj, ten irgi yra savo, savo baisumų toj Rusijai. Bet kodėl jūs va, šitos pusės nematote? Kaip jūs sugebat tą pasaulį matyti va taip kaip plekšnė, Nu ir plekšnė, abi dvi akis į vieną pusę, suprantam. Tai čia, aišku, jam tada tamsa, plekšnė va čia, jis juoda, juoda, o ten. Aš tiesiog nuo širdžiai nesuprantu. Ir jeigu mes pasaulį va taip iškreiptai matom, tai atitinkamai paskui darom klaidingas išvadas. Ir mūsų sprendimai kaip tautos ir valstybės bus klaidingi. Mes eisim vat, per šitą wishful thinking, per jausmus, ten, ne, per fragmentinį mąstymą ir gausim per galvą paskui. Nes pasaulis ir gyvenimas keršyje, keršyje už neadekvatų suvokimą. Jis anksčiau ar vėliau priverčia susimokėti už viską. Kaip, at, kaip buvo ir su mūsų pastarųjų 20 metų gyvenimu, kaip mes įsivaizdavom, kad užsienio investicijos čia viską išgelbės arba privatizuosim ir čia mums bus rojus Ir už šitą naivumą mes šiandieną mokam. Nelaimingos meilės istorija. <laughs> tam tikrą prasme, tai. Tam tikrą prasme, tai. Nu gal jau baigiam. Ir, ir, ir kaip ateityje darysim su šituo. Jo, ordu. kiek čia mes jau šnekam? Jau valandą 20. Kiek žiūrovų turim? Nematau žiūrovų, kur čia mes pažiūrim. Kiek čia dar žmonių yra nemėgančių. Gal jau, jau įsilakstė visi. Ką jums parodys? 200. O, nu, tai nėra auditorijų. 207. Kada planuojam, jeigu, jeigu atsiliepimai bus ir apskritai, ką, ką labos nakties... Iš esmės taip. Na, aš net nežinau. Čia nieko sudėtingo, aš matau, nėra. Tokius pokalbius daryti. Nežinau, parašykit komentarus, jeigu yra interesas. Ar ryt, ar poryt, ar kas nors? Ne, ne, ne, ne, ne. <laughs> ne ryt, ne poryt, pagalvosim. Pagalvosim. Čia tarp kitko buvo daug klausimų, ar aš grįšiu į laisvąją bangą daryti tą įprastą naktigonį. Net negaliu dabar jums atsakyti, nes ten aš jau matau, yra kiti naktigonių vedėjai, laisvoj bangoj, ten aš net nežinau, ar man vietos ten beliko. Taip kad šiuo metu aš negalėčiau atsakyti. Tai jeigu leisit, įsiaiškinsim. <laughs> Bet e, yra ir tokia forma visiškai įdomi, aš matau. Bet čia paklausim, paskui pažiūrėsim, ką žmonės pasakys, kokį komentarą, ar apsimoka, ar ne. Bet tai galima preliminariai sakyti, kad kitą pirmadienį, tarkim, galima... Nu, bet taip ne. Nu, ne, negriežtai pažadėti. Negriežtai, taip. Bet dar... Gal formatą pakeisim, gal sumaketuosim. Va, e, žiūrėk, kaip čia su... dar vis tik pabaigai aš noriu pasakyti kitą dalyką. Kokie tolimesni žingsniai vat, ir kaip čia bus? Tiek to, baigėm iš tikrųjų šį vakarą, bet pabaigai, žiūrėkit. Aš esu šventai įsitikinęs, kad tokios pažiūros, vat, nuo to, nuo ko pradėjome, kaip tas žmogus sako, kaip iš mano galvos paimtas. Tokių pažiūrų yra žmonių daug su tokiom pažiūrom Lietuvoje. Tik mes nesugebam šito realizuoti, paversti politinį kapitalą. Ir jokios revoliucijos čia nepadės, nes revoliucijos visada duoda tik dar blogesnį rezultatą, ką mums puikiai dabar įrodo Ukraina. Revoliucinis kelias niekur neveda, yra žymiai paprastesnis. Yra tas prasmių laukas mano. Jis yra išdėstytas, nežinau, 150 tų video, jeigu kas norit žiūrėkit, ten viską, vis, vis atsakymų yra galybėje. Yra klausimynas. Pabandysim padaryti dar tokį konkretesnį tą klausimyną. Nu, kokie ten, nežinau, 30, 40, 50 klausimų. Jeigu jūs atsakot į tos klausimus taip pat, kaip mes, o čia sėdintys, Arba, ir sakant, tie, kurie atsako vienodai klausimus tu. Tai mes turim jungtis, saliginai pavadinkim, mūsų gretos, burkimės į tas gretas, duokim kokį, nežinau, pusmetį laiko tom gretam burtis, jeigu po pusmečio mūsų yra ten tie 2-3 tūkstančiai, tada galima planuoti kitą žingsnį Seimo rinkimai. Nu, gerai, ir tik taip, tik taip galima realizuoti. O čia žmonės klausia, o kaip jūs tas idėjas realizuosit? Nėra kito kelio, kaip tik Seimas. Ten tu turi teisę leisti įstatymus. Ir tarp kitko net ir prezidentas negalėtų vienas nieko padaryti. Jeigu jisai Seime turės visiškai priešingą Seimą, tai jisai nieko nepadarės. Tas Seimas visada įveiks jo vetą. Taip kad e, kito kelio ir nėra. Ir jeigu po to pusmečio, pavyzdžiui, pasirodo, kad nu nėra to, nėra 2000 žmonių, kurie savo lašinius nuo sofos pakeltų. Nu tai atsiprašau lietuvaičiai, tai tada e, eikit po Vilnių, aš jums tai pasakysiu. Tai iškiai jūs taip norit gyventi. Ir dar sėkiai, ir niekas kit. Jūs galvojat, kad čia man reikia vat, viso šito labai. Bet aš suprantu, kad kažką reikia daryti, aš bent jau savo pareigą stengiuosi įvykdyti. Pasiūlyti jums kažką, tais, pasiūlyti vienytis. Tiems, kurie vienodai galvoja. O vienybė, ta, apie kurią čia visi svaigsta, dainuojam himnį ten. Vienybė galima tik konkrečių idėjų laukia. Nu kaip galima vienyti su tais, kuris sako, aš noriu, pavyzdžiui, parduoti žemę užsieniečiui. Nu kaip jūs su jais susivienysite? Arba ten jis yra už lytą, o kitas yra prieš lytą. Nu, bet su tuo žmogum, kuris pasako, ne, 15 trilijonų vaikšto tenai, vat, fragmentai. Ne, tai palaukit, čia, čia, yra, čia, čia galbūt, aš nežinau, ką jis nori pasakyti. Nu, jo, bet su tokiais galima diskutuoti. Be abejo, be abejo. Tai diskutuoti galima net ir su tais, kuris nori žemę parduoti. Galima jam kažką įrodinėti ir taip toliau. Diskutuoti reikia su visais, išnekėtis galima. Bet vienytis, man žmonės įsivaizduoja, kad galima kažkokia vienybė, va tok. visi kažkokios nori tokios vienybės. Nu jos negali būti iš principo. Vienybė galima tik vardan kažkotais. Ir susitarus, kad vat, mes vienodai matom. Kaip galima, pavyzdžiui, galima eiti vieningai, jeigu mes visi norim eiti vat, šiandien iš Vilniaus kur važiuoti į palangą savaitgaliui, nes geras oras. Tai visi tie, kurie nori važiuoti į palangą, va čia jau mes su jais galim bėgti. O paskui pradėsim ginčytis, kaip važiuoti tą palangą. <laughs> Tai dar iškils masė problemų. Vienas sakys, reikia važiuoti pusę penkių iš ryto, kitas pusę septynių. Tai dar ginčių bus krūva. Bet bent jau mes visi važiuojame į palangą. Bet atsiprašau, su tais, kurie nori važiuoti savaitgalį, pavyzdžiui, ten kur nors, nežinau, į Karpatus, pavyzdžiui, Tai čia visai kita istorija. Ir taip yra su viskuo. Ir dėl to aš dar sėki sakau, vat kitas etapas tai ir bus mano siūlymas to klausimino pagrindu pabandyti suburtas mūsų gretas ir ruoštis savivaldybės rinkimams ir Seimo rinkimams. Beje, vat ką tik sekmadienį baigėsi pirmas turas Prancūzijoje savivaldybės rinkimų ir ten visai neblogai pasirodė Marinos Lepen partija, kurios pažiūros yra panašios į tas, kurias aš deklaruoju. Ir jinai tenai 226 miestuose ir miesteliuose jos žmonės išėjo į antrą turą, į merus pretenduoti. O kol šitą rezultatą pasiekė, Tai dešimtmečiai buvo, dešimtmečiai buvo tokio krūvino stovėjimo prieš visą Prancūzijos politinę elitą. O Marinos e, Le Pen tėvas, Žanas Žakas Maritas Le Penas, tai dėl jo net rinkimų sistemą prancūzai pakeitė. 30 ar 40 metų atgal iš mažoritarinės sistemos pakeitė, teisingiau, iš proporcinės pakeitė į mažoritarinę, nes proporciniai rinkimų sistemai jis patekdavo į parlamentą. Tada jie padarė mažoritarinius, išeidavo į antrą turą daug jo žmonių, antram turė visi susivienė ir, ir jis nei vieno žmogaus neturi Europos, šitam prancūzijos parlamentui. Europos parlamente turi, nes ten proporciniai rinkimai. Taip kad aš ką noriu to pasakyti, mylėjai mano. Niekas jum nieko neatneš ant lėkštutės mėlynais kraštais. Gyvenimas yra kova, gyvenimas yra amžina kova, amžina konkurencija. Ir jeigu jūs galvojat, kad galima kažką gauti va taip savo, tai jūs labai klystat. Taip savo galima tik, tikėtis, kad iš jūsų atims ką nors. O gauti, nu kartais koks fuksas nukrenta. Bet čia gali ilgai laukti tokių dalykų. Dėl to aš kreipiuosi pirmiausiai tuos protingesnius Lietuvos žmonės. O jų yra. Ir mes važinėdami va dabar per Lietuvą matėm, kiek yra iš tikrųjų žmonių girdinčių, kurio ausis dar neužsikimšusios, o ypatingai iš tų jaunesnių, kurie pavažinėjo po Europą, kurie žymiai blaiviau mato pasaulį, būtent tie pavažinėjo po Europą. Tai va aš ir kviečiu juos visus. Nemegot ir kai, kai reikės pakelti nuo sapkutės savo lašinius. Viso geriausio. <laughs> Gražiai. Atsisveikinu.